Buldum yine bin nakarat Furkan Buldum lan Buz gibidir o Ankara buradan Tir tir Çeşme seferi sar ya da uğurla Gel gel Abin ile Simirna'yı turla Skür skür Buldum Furkan Buldum Sukura buradan Buldum Seferi sar uğurla Gel benle turla bir hava 35 at fava Kaşım gözüm kapkara karım baklava Bu zencilik kan davar çekip de git yanlama Delik deşik an daval arkama da bakmadan Allah Peşin kan param bilek var yok kan falan Siripleşi bakıyorum gülüm dalgama Çal kala amatör bu yalpalar der bak tada Rihanna da arkada çalan şarkı ram papa Man down diyorsun da Fero is up Fero. Çal Gucci main bana ya da Jesus Sanki tarzıma alışıyorlar biraz Ben ve my niggas Türkçe trap nidas Aynen. Buldum yine bir nakarat Furkan Buldum lan Metro Ankara buradan Çeşme Seferihisar ya da Urla Gel gel Abin ile Simirna'yı turla Buldum Furkan Buldum Sukura buradan Seferihisar Urla Gel benle turla beni bulur Ey. Yine de dedim otur Ey. Hendim seçiyor çekiyor elimi benim olum diyordu Uzadı elim kolum geçiyor günümüz deli dolu yeah. Sattıkça ürünü arttıkça ünümüz türedi dedikodu Woo. Yok bu işin sonu anne buldum ben yolu Geçerse benden konu trapçi bu Kel olun bu ne hızlı lan daha onay geçmeden Sağda solda çıkıyorsun dedi anam nedir lan zorun Geldi geçti bizde her sorun, bizde her sorun. Yoksa çözüm kardeş ver yolu Kardeş ver yolu ver Gerdim tabi şimdi ben onu Eğlenmek güzel doğru nakaratı ver oğlum Buldum yine bir nakarat Furkan Buldum lan Buz gibidir o Ankara buradan Tir tir Çeşme seferi sar ya da Urla Gel gel Abin ile Simirna'yı turla skır, skır. Buldum Furkan Buldum Sukora buradan Misafir ise rulo Gel benle turla Buldum Furkan Soğuk ora buradan Sefir ise rulo Gel benle turla